Bremso de maliunigio per mediterranea nutrajo. La mediterranea dieto estas nutrajo cun malmulte da viando, quiu consistas cefe el fructoi, legomoi, cae olivoleo. Ciel tia nutrajo influas la intestain bacterioin, tion esploristoi constatis per diversai analisai prilumigoi. La expertoi vidas clara in shangioin ce la nombro de certai intestai bacterioi. Homoi en progressinta agio eble povas profiti ce transiro al mediterranea nutrajo. Nutrajo, kiu estas ricia je fructoi, legomoi, nuxoi, cae fisio, lau prilumigo, changas la bacterian comunumon en la intesto. San accelae specioi prosperas, dum mal crescas tiai bacterioi, ciui staras en cun ligo, cun maliunigiai, cae inflamai procesoi. Tion raportas Irlandais sciencistoi en faca magazino. En plua studajo, esploristoi el trovis, che nutrajo cun mal multe da viando, same mal altigas la riscon por cor mal sanoi per la shangio de la intest bacteria comunumo. La esplorista gruppo de la Universitato de Cork en Irlando analisis la cunmetigion de intestai bacterioi antau cae post la transiro al mediterranea nutrajo ce homoi en progressinta agio el quin landoi, nome el Francio, Grand Britio, Italio, Nederlando, cae Pollando. Ili tiel volis el trovi eblan contexton inter sana nutrajo, in bacterioi, caducigio, cae mensai capabloi. Entute, ili prilumigis sescent dectu homoin en la agio de sestec quin gis septec nau jaroi. Al tricent dudec tri el ili, la sciencistoi prescribis mediterranean dieton, donutrajon, cia gi estas tipa por la mediterranea regiono. Al tio appartenas multe da legomoi, leguminazoi, fructoi, nuxoi, oliv oleo, fisio, cae mal multe da rugiaviando, da lactoproductoi, cae da saturitae gras acidoi. La ceterae testantoi nutrisin, ciel cutime. Antau la comenzo de la dieto, cae unu jaron poste, la esploristoi listigis la intestain bacterioin, cae ilian concernan quoton en la tutezzo de microorganismoi, la microbiomo, en la digestai organoi. La sama observo ocasis en la control gruppo. Comence la microbiomoi de la testantoi estis tre malsamai cae estis bone distingeblai laula de ven landoi. Ce la dua prilumigo, la microbiomoi de la testantoi cun mediterranea dieto aspecti suffice similai. Ili signife distingigis de la cunmetigio de la intestai bacterioi, ie la comenzo, cae en la control gruppo. Cetio ne estis la diversetso de la bacterioi ciu shangigis, sed la oftezzo, ie ciu la unuopai generoi cae spezioi estis troveblai. Post mediterranea dieto, exemple, la quoto de fecali bacterium prausnitzii esti signife pli alta, do de bacterio, ciu jam antaue estis trovita en contexto cun procrastita comenzo de caducigio. Ancau pluai ofte trovitai bacterioi estas conatai alle esploristoi por iliai inflam haltigai cae aliai san accelai etsoi specioi de bacterioi quii estas consideratai et qui el por la sano aliflanque malcrescis. mal exemple tiai quii parto prenas en la formigio de gal acido troa productado de tiui substanzoi supposeble po vas causi intestan canceron grassan hepaton cae cel damagioin che la cummetigio de la intesta batterioi vere influas la maliunigia in processo in tion la studajo tamen ne povas pruvi la cun de nutrajo microbiomo kai sano la scientistoi estas complexa kai estas influata de multai factoroi